O təqva sahiblərindən Allahdan qorxanlar sahabələrdən biri haqqında keçən dəfə xütbəmizdə danışdıq. Abu Bakr radiyallahu anhu barədə. İndi isə onun ən yaxın yoldaşlarından biri olan Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu barədə danışacaq. Qısa da olsa bu sahabələr barədə sizdə anlayış olsun. Görəsiniz ki, onlar necə insanlar olubdur. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dünyaya gəldikdən 13 il sonra təxminən miladi tarixlə 583-cü ildə Məkkə şəhərində anadan olmuşdur. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu İslamın əvvəllərində müsəlmanlara qarşı çox sərt, çox sərt hərəkətlər edirdi. Onlara əziyyətlər verirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm günlərin bir günü Allaha dua edir. Dua edir ki, Allahım, bu dini iki Ömərdən biri ilə gücləndir. Bunların biri Ömər ibn Xattab, ikincisi isə Abu Cəhil, Amr ibn Hişamdır. Bunlardan ikisindən biri ilə İslamı gücləndir. Və Allah subhanətə alə onun duasını qəbul edir. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu İslam dinini qəbul edir. Onun bu dini qəbul etməsi də çox maraqlıdır. Yolla getdiyi bir vaxtda səhabələrdən birinə rast gəlir və yenə ona söz atır. Müsəlman olduğuna görə ona əziyyət verir. Bu da deyir ki, əgər belə müsəlmanlara qarşı hərəkət edirsənsə, ged elə öz bacına qarşı et. Bacın da İslamı qəbul edib. Ömər qəzəblənir və bacısının yanına gedir. Gəlir, bacısının evinə çatdıqda görür ki, o və onun əri nə isə oxuyurlar. Qapını açıb girir içəri və bacısına bir şillə vurur. Bacısı yerə yıxılır, ağzından qan axmağa başlayır və Ömərin ürəyinə biraz rəhm gəlir. Onların oxuduğunu götürüb, oxuduqda görür ki, bu insan kəlamına bənzəmir. Peyğəmbər s.ə.v bunu özündən uydura bilməz. Bu həqiqətən də Allahın kəlamıdır və qəlbinə Allah Taala onun hidayət verir. Onu doğru yola yönəldir və qərara gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına getsin və İslam dinini qəbul etsin. Ömər Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəldikdə Həmzə radiyallahu anh deyir ki, biz ondan qorxmuruq, qoy gəlsin, görək nə istəyir. Onlar elə başa, elə başa düşürlər ki, Ömər onlarla vuruşmağa gəlir. Halbuki o gəlib içəri daxil olur və şəhadət kəlməsini gətirir, İslamı qəbul edir. O İslamı qəbul edənə dək sahabələr Kəbənin yanında namaz qılmağa cürət etmirlər. O İslamı qəbul etdikdən sonra onlar açıq aydın gəlib Kəbənin yanında namaz qılmağa başlayırlar. Artıq doğrudan da Allah Taala Ömərin vasitəsilə İslam dinini gücləndirir. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anh Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, məyər biz haqq üzərində deyilik, onda nə üçün gizlənməliyik? Çıxaq açıq aydın Kəbənin yanında namazımızı qılaq. Və elə də edirlər. Və heç kəs də Ömərin qorxusundan onlara bir söz deyə bilmir. Ömər o qədər Allahın qanunlarına tabi olan insan olur ki, o qədər haqqı sevən insan olur ki, Peyğəmbər s.ə.v ona Faruq ləqəbini verir. Faruq sözünün mənası haqqı batildən ayırt edən deməkdir. Peyğəmbər s.ə.v onu haqqı batildən ayırt edən hesab edir. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu İslam dininə həm canı ilə, həm malı ilə nə qədər köməkliklər göstərir. Peyğəmbər s.ə.v Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdən sonra Məkkədə az sayda müsəlmanlar qalır və onlardan da biri Ömər olur. Ondan əvvəl hicrət edənlərin hamısı gizlincə hicrət edir. Ki, birdən müşriklər onların hicrət etməsindən xəbər tutub onları öldürərlər. Ömər radiyallahu anh isə gəlir Kəbənin yanına və deyir, ey kafirlər, mən Mədinəyə hicrət edirəm. Kim həyat yoldaşını dul, uşağını da yetim qoymaq istəyirsə, çıxsın qabağıma. Fikir verin. Gəlir Kəbənin yanına və deyir, kim həyat yoldaşını, dul və uşağını yetim qoymaq istəyirsə, qoy çıxsın qabağıma. Heç kəs ona bir söz demir. Sakitcə çıxıb gedir. Mədinəyə hicrət edir. Bu sahabənin barəsində bir çox fəzilətli hədislər var. Bunlardan bir neçəsini, yalnız bir neçəsini sizə danışacağam. Görəcəksiniz ki, həqiqətən bu, hörmətə layiq bir səhabə olub. Peyğəmbər s.ə.v-in dövründə səhabələr içirdilər. Hələ içki haram buyurulmamışdır. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu dua edir Allaha ki, Allahım şərabın haram olub olmamasını, halal və ya haram olmasını bizə bəyan et. Və Allah subhanətə alə bu ayəni nazil edir. O dua etdikdən sonra bu ayəni nazil edir. Allah Taala Bəqərə surəsində buyurur ki: "Yəsəlunəkə anil xamri vel meysiri kul fihima ismun kebirun və menafiu lin-nasi və ismuhuma akbaru min naf'ihima." Səndən sərxoş edici içkilər və qumar barəsində soruşurlar. De, ikisində də həm böyük günah, həm də insanlar üçün mənfəət vardır. Amma günahları mənfəətlərindən daha böyükdür. Bir müddət keçdikdən sonra Ömər ibn Xattab yenə o qaydada dua edir. Onun hökmünün bəyan olunmasını Allahdan istəyir. O başa düşür ki, hələ də bu hökm tam müsəlmanlar üçün bəyan edilməmişdir. Və Allah subhanətə alə Nisa surəsində olan bu ayəni nazil edir. Deyir ki, Yə eyyuhəllədinə əmənu Lə təqrabu s-salətə və əntum sukərə həttə tə'ləmu mə təqulun və lə cünubən illə abiri səbilin həttə təxtəsilu Ey iman gətirənlər, sərxoş olduğunuz halda və nə dediyinizi anlamayana dək və həm də natəmiz olduğunuz bir halda qüsül edənə dək namaza yaxınlaşmayın. Qüsül etmək həm sərxoş olduğun halda, həm də cənabat olduğun hala aiddir. Ömər radiyallahu anh görür ki, yenə də hələ şərabın hökmü tam bəlli deyildir tam bəyan olunmamışdır və yenə dua edir Allaha. Allahım bunun hökmünü bizə bəyan et. Və Allah Teala nəhayət tam qəti haram olduğu barədə ayə nazil edir. Maidə surəsinin 90 və 91-ci ayələrini Allah Teala buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu innamal khamru vel meysir vel ansab vel azlamu rijsun min amaliş şeytan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun." İnnəmə yuridu şeytanu ən yuqiya beynəkumul adavətə vəl bəğda fil xamri vəl meysiri və yəsuddakum ən zikrilləhi və ənis saləh fəhəl əntum müntəhun Ey iman gətirənlər, şübhəsiz ki, sərxoş edici içkilər, qumar da, dikili daşlar da, yəni bütlər, fal oxları da, fal oxları şeytanın əməlindən olan murdar şeylərdir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasınız. Doğrudan da şeytan istər ki, sərxoş edici içkilər vasitəsilə, qumar vasitəsilə sizin aranıza ədavət və kin salsın. Sizi Allahı yad etməkdən və namazdan ayırsın. Siz bu murdar əməllərə son qoyacaqsınızmı? Bu ayə nazil olduqdan sonra Ömər ibn Xattab radiyallahu anh deyir ki, son qoyduq, son qoyduq. Artıq başa düşür ki, şərabın hökmü haramdır. Odur ki, deyir ki, artıq son qoyduq. Yəni, bu yaramaz əməldən əl çəkdik. Və belə ayələr Quran-ı kərimdə çoxdur. 6-ya yaxın ayə var ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh o barədə təklif irəli sürdükdə və yaxud Allahdan istədikdə o ayə nazil olmuşdur. Məsələn, gəlir Peyğəmbər s.ə.və deyir ki, bəlkə İbrahimin aleyhissalamın durduğu yeri özümüzə namazgah edək. Və Allah Teala ayə nazil edir. "Vattaxizu min maqami İbrahimə musallah." İbrahimin durduğu yeri namazgah edin. Fikir şey verirsiniz. Və yaxud Peyğəmbər sallalləmə gəlir, deyir ki, axı münafiqlər üçün cənazə namazı qılmaq olmaz. Kafirlər üçün cənazə namazı qılmaq olmaz və Allah Taala bu ayəni nazil edir. Və la tusalli ala ahadin minhum mata abadan və la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi və rasulihi və matu wa hum fasikun. Heç vaxt onlardan ölmüş bir kəsin namazını qılma. Bir şey verirsiniz. Qəbrinin başında da durma. Heç qəbrinin başında durmaq olmaz. Çünki onlar Allaha və onun elçisini inkar etdilər və fasik olaraq, yəni kafir olaraq öldülər. Görürsünüz, Peyğəmbər s.ə.və müraciət etdi, ona təklif etdi və onun təklifinə uyğun Allah s.ə.və ayə nazil etdi. Əlbəttə ki, o ayələr ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın istəyindən sonra nazil olmuşdur. O ayələri hər bir müsəlman oxuduqda Ömər radiyallahu anhu yada düşür. Yada düşür ki, bu sahabə ürəkdən Allahdan istədi, Allah da onun istəyinə cavab verdi. Ömər radiyallahu anhu Quran-ı kərimdə olan ayələri çox gözəl bilirdi. Kitab əhlindən biri gəlir onun yanına, xəlifə olduğu dövrdə onun yanına gəlir və deyir ki, sizin kitabda elə bir ayə var ki, o bizim kitabda nazil olsaydı, biz o günü bayram edərdik. Ömər radiyallahu anh deyir ki, mən bilirəm o ayə harada nazil olub və hansı gün nazil olub. Lakin biz onu bayram etmirik. Bu ayə Maidə surəsinin üçüncü ayəsi. Bugün sizin dininizi tamamladım. O ayə Arafada nazil olub və cümə günü nazil olub. Arafada cümə günü nazil olub. Peyğəmbər s.ə.və həmin o ayə Arafada cümə günü nazil olub. Hicrətin 10-cu ilində. Sonra Ömər radiyallahu anhu bayaq dedim ki, çox sərt idi. Lakin onun sərtliyi sonradan meydana gələn xavaricilərin sərtliyinə bənzəmirdi. Xavaricilərin sərtliyi haqsız olaraq edilən sərtlikdir, zülümdür. Amma Ömər ibn Xattabın sərtliyi Allah xatirinə olan sərtlikdir. Baxın, balaca uşaqlar məsciddə səs salır Peyğəmbər s.ə.v-in yanında. Peyğəmbər s.ə.v-in mülayim olur, onlara heç nə demir. Abu Bakr radiyallahu anh içəri daxil olur, onlar yenə də səs salmağa davam edirlər. Elə ki, Ömər içəri daxil olur, onlar səslərini kəsirlər. İkinci bir misal, Peyğəmbər s.ə.v-in yanında qadınlar olur, başlarında örtük olmur. Ömər radiyallahu anh Rasulullah s.ə.v-in yanına daxil olduqda, onlar pes ört örtüklərini geyirlər. Və Peyğəmbər s.ə.v gülümsəyir. Ömər radiyallahu deyir ki, ya Rasulullah, nə üçün güldün? Deyir ki, bu qadınların əməlinə təəccüblənirəm. Səni görən kimi başlarını bağladılar. Ömər radiyallahu da deyir ki, ey nəfslərinə düşmən olanlar, qadınlara müraciət edir. Allahın elçisindən qorxmursunuz, məndən qorxursunuz. Onlar deyirlər, bəli, səndən qorxuruq. Çünki sən sərtsən. Sən sərtsən Və Peyğəmbər s.ə.v gülərək onu müjdələyir, deyir ki, ey xattabın oğlu, canım əlində olana and olsun ki, şeytan sənə rast gəldiyi zaman yolunu dəyişdirib başqa yol ilə gedir. Bu hədisi bizim hamımızın çox sevdiyi dahi şairimiz Nizami Gəncəvi, Allah ona rəhmət eləsin, o da bilirdi. Və buna uyğun, görün necə iki misradan ibarət gözəl beyt deyir. Deyir ki, ya meydana əlini ər oğlu əri göndər, ya da şeytan üstünə cəsur Öməri göndər. Əlini meydana göndərməkdə məqsəd nə idi? Əli radiyallahu anhu təkbətək döyüşlərin hamısında qalib gəlirdi. İki sahabəni görün, bu iki misralı beytdə necə tərif edir? Nəinki şeytan Hətta şeytan kimlər də ondan qorxurdu. Kim bir balaca Peyğəmbər s.ə.və qarşı nalayıq hərəkət edirdisə, o dərhal deyirdi ki, izin ver onun boynunu vurun. Rasulullah s.ə.v də mülayim idi. İzin vermirdi. Ubey ibn, Abdullah ibn Ubey ibn Səlül kimi münafiqin başına üzməsini Peyğəmbər s.ə.vdən xahiş etdikdə Rasulullah s.ə.v qoymadı ki, sonra müşriklər, kafirlər deyəcək ki, Peyğəmbər öz sahabələrini öldürür. Amma elə bir hadisə baş verir ki, Peyğəmbər s.ə.v onun yanında olmur. Və o müşriklər, münafiqlərdən birinin başını üzür. Bu hadisə necə baş verir? Münafiqlərdən biri ilə Yahudi arasında mübahisə düşür. Və onlar mübahisənin hökmünü bilmək üçün Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlirlər. Peyğəmbər s.ə.v də hökmü Yahudinin lehinə çıxarır. Münafiq bununla razılaşmır mən müsəlman ola ola, sən yahudinin tərəfini saxlayırsan, Peyğəmbər s.ə.v də deyir ki, haqq onun tərəfindədir. Razılaşmır, bəyənmir onun hökmünü gedir Abu Bakır radiyallahu anh yanına. Gəlirlər onun yanına, Abu Bakır deyir ki, Peyğəmbər hökm veribsə, mən kiməm ki, hökm verim? Onlar Ömərin yanına gəlirlər. Radiyallahu anhunu. Və Ömər radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bu məsələdə hökm veribmi? Deyirlər, bəli. Amma onun hökmü mənim xoşuma gəlmir. Deyir, yaxşı, onda mən indi sizin aranızda hökm çıxararam. İki dəqiqə gözlə. Gedir, qılıncını gətirir, başını üzür. Peyğəmbər s.ə.v-in də hökmünü bəyənmirsənsə, onda da nəyi bəyənəcəksən? Ay münafiq! Sonra Abu Musəl Əşari radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in qapısının ağzında dayanmışdım. Ömər gəldi və izin istədi. Peyğəmbərdən izin istədikdə o dedi ki, ona izin ver gəlsin və onu cənnətlə müjdələ. Cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən biridir. Radiyallahu anhu. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Əbu Bakr və Ömər əvvəlki və sonraki cənnət əhlinin yaşlıları arasında ən hörmətli olacaqlar. Yalnız peyğəmbərlər və elçilər istisnadır. Yəni, peyğəmbərlərdən və elçilərdən sonra ən hörmətli insanlar olacaqlar. Bu iki sahabəni Peyğəmbər s.ə.v artıq sağlığında ikən müjdələyir. Və hətta Ömər radiyallahu anhunun şəhid olduğunu da deyir. Ömər də elə bir yerdə yaşayır əminamanlı bir yerdə, Mədinə kimi bir yerdə və Allahdan şəhid olmağı arzulayır. Özü də şeirlə deyir, Allahümmə rzuqni şəhədətən fi səbilik və cəl məuti fi bələdi rasulik Allahım, sənin yolunda şəhid olmağı mənə nəsib et və elə et ki, sənin Peyğəmbərinin şəhərində vəfat edin. O istəyirdi ki, çox istəyirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in yanında dəfn edilsin. Allah ona onu nəsib edir. Hətta qızı Həfsə ondan soruşur ki, axı bu cür yerdə, o yerdə ki, döyüş yoxdur, cihad yoxdur, sən necə şəhid ola bilərsən? O deyir ki, Allah istədiyini edir. Və Allah onu şəhid edir. Və bu da xavaricilərə birbaşa rəddir. Cavabdır ki, Allah istədiyini şəhid edir. Allahdan istəmək lazımdır. Həmçinin Ömər radiyallahu anhunun Fəziləti barədə bir hədisdə var, Əli radiyallahu anh özü onu tərifləyir. Vəfat etdikdə İbn Abbas deyir ki, arxamda bir nəfər dayanmışdı və dedi ki, Allah sənə rəhmət edəsin. Sən doğrudan da Peyğəmbər s.ə.v-in ən istəkli yoldaşlarından idin. Sən Peyğəmbərlə və Əbu Bakirlə bu dünyada necə bir yerdə idinsə, Allah eləsin ki, ahirətdə də bir yerdə olasan. Çünki mən hər dəfə eşidirdim Peyğəmbər s.ə.v deyərdi, mən Əbu Bakır və Ömər filan yerə getdik. Mən Əbu Bakır və Ömər filan əməli etdik. Bu cürünə onlar daim bir yerdə idilər. Və İbn Abbas deyir, dönüb gördüm ki, bu Əli radiyallahu anhıdır. Əli radiyallahu anhı ilə Ömər radiyallahu anhı bir-birini doğrudan da çox istəyirdilər. Onların o, aralarında olan məhəbbət barəsində danışsaq, gərək bir 10, 15, 20 xütbə buna sərf edək. Amma onların o məhəbbətini iki hadisə ilə xüsusilə qeyd edəcəyim. Birinci hadisə Ömər radiyallahu anhunun Ümmü Həkəmdən olan qız uşağına qoyduğu adıdır. O qızına Fatimə adını qoydu. Fatimə radiyallahu anha adını qoydu. İkinci hadisə isə Əli Fatimədən olan qızını Ummu Gülsümü Ömərə ərə verdi. Bu, bu iki hadisə, bundan da çox şey, artıq başqa-başqa hadisələr baş verib. Lakin bu iki hadisə onların arasında olan o məhəbbətə dəlalət edir. Həmçinin <clears throat> onun fəzilətinə dair Ömər radiyallahu anhu elə ki, bıçaqla vurulur namazdayken Abululu Feyruz Məcusi onu vurur, 6 dəfə bıçaqla vurur. O 3 gün hələ yaşayır, 3 gündən sonra vəfat edir. 3 gün ərzində onun yanına səhabələr gəlir, gedir və onların arasında İbn Abbas da olur. İbn Abbas ona təsəlli verib deyir ki, ey möminlərin əmiri, gör ona necə müraciət edir. Ey möminlərin əmiri, sən Peyğəmbər və Əbu Bakrin fəzilətli səhabələrindən olmusan. Bunu gör kim etiraf edir? İbn Abbas radiyallahu anhuma. Onlar vəfat etdikdə səndən razı idilər. Həmçinin sən bu cəmaatı onlar səndən razı olduqları halda tərk edirsən. Cəmaat ondan necə razı olmaya bilərdilər ki, o bütün ömrünü, qalan ömrünü xilafət dövründə 10 il yarım olan o vaxtını onlar üçün sərf etdi. Və onlar üçün sərf etdiyi bir hadisədən Birini sizə danışacağam. Diqqətlə bu hadisəni izləyin. Görün, o dövrdə o qədər insanların başında duran bir xəlifə hansı hərəkət edir? Gecə ikən Ömər radiyallahu anh öz köməkçisi ilə gəzintiyə çıxır. Görsün ki, onun rəiyyəti nə ilə məşğuldur? Onların nəyə ehtiyacı var? Və gəlir görür ki, bir qadın uşaqlarını uzadıb, özü də qazanda yemək pişirir. Qazanda su qaynayır, yemək pişirir. Gəlir qadına deyir ki, izin verirsənmi? Sizinlə bərabər biz də bu süfrəyə əyləşək, biz də o yeməkdən yeyək. Qadın deyir, əlbəttə, otur. Süfrəm sizə qurbandır. Biraz keçir, qadın yerdən bir oğuz daş götürüb qazanın içinə atır. Ömər deyir, sən nə edirsən? Deyirəm, mən belə edirəm ki, deyir ki, mən belə edirəm ki, uşaqlar elə bilsin ki, qazanın içinə nə isə atıram, nə isə orada bişirirəm. Elə bilsinlər ki, yeməkdir. Boş suyu ona içirdirəm. Ömər radiyallahu anh deyir, axı, siz nə üçün belə haldasınız? Deyir ki, Allah Ömərin cəzasını versin. Tanımır onu. Deyir, Allah Ömərin cəzasını versin. O bizi, bizi bu günə salıb. Onun ucbatından biz heç nə tapa bilmirik, yeməyə heç nəyimiz yoxdur. Ömər heç bir şey demir. Heç qəzəblənmir də. Qayıdır, gedir xəzinədə undan, yağdan, kartofdan, soğandan və s. iki kisə yığır, yüzü çatdığı qədər. Çinini alıb aparır. Köməkçisi kömək etmək istəyir. Deyir ki, xeyr, bu mənim öz günahımdır. Bunu özüm əziyyətini çəkməliyəm. Gətirir qadına onu verir, onun üçün yemək pişirir, sonra da deyir ki, sabah gələrsən filan yerə, sənin üçün yenə ərzaq verərəm. Qadın sevindiyindən bilmir nə desin. Deyir ki, Allah eləsin səni Ömərin yerinə xəlifə təyin etsinlər. Ömər heç nə deməz, çıxır gedir. Səhərci gün qadın gəlir, görür ki, bu oturub başda, Sahabələr yaxınlaşır, deyir, yə əmirəl müminin, bura bir qol çək, bura bir möhür vur. Başa düşür ki, dünən söydüyü xəlifə idi. Və sakitcə dönüb getmək istəyir. Ömər radiyallahu anh çağırtdırır onu. Getmə. Gəl. Ərzaqını da verir, sonra da deyir ki, bu cəmatın yanında deyir ki, məni bağışlayırsan, mənə halallıq verirsən. Gör, bunu kim edir? Xəlifə radiyallahu anhu. O xəlifə ki, Allahdan necə qorxurdu. Huzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anhının yanına gəlir, deyir ki, and verirəm sənə Allahın adına. De görək, Peyğəmbər s.ə.v sənə münafiqlərin adını çəkəndə mənim adımı da çəkdimi? Huzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anh deyir, xeyr. Narahat olma, sənin adını çəkməyib. Gör, münafiq olmaqdan kim qorxur? Cənnətlə müjdələnən bir adam, Allahın razı qaldığı bir adam. Peyğəmbər s.ə.v-in yanına münafiqlər gəlir və başlayır ona sual verməyə. Yersiz suallar, indi də elə suallarla biz rastlaşırıq. Və biri də deyir ki, mənim atam ad, ad, adı nə olub? Peyğəmbər s.ə.v onu da deyir və qəzəblənir. Ömər radiyallahu anh onun üzündə o qəzəbi görür, hiss edir və deyir ki, Radina billahi rabbən və bil-islami dinən və bi Muhammedin sallallahu aleyhi və səlləm nəbiyyən biz Allahı Rəbb olduğuna, İslamın din olduğuna və Məhəmmədin Peyğəmbər olduğuna razıyıq. Onu deyəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v-in üzündən o qəzəb gedir. Nə qədər elə hadisələr olur ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anh o hadisələrdə sabit olub və dinin qorunmasına səbəb olub. Və həqiqətən də onun dövründə, onun xilafəti dövründə nələr olub? onu bir çox müsəlmanlar bilir. Və o nə işlər görüb, onu bir çox müsəlmanlar bilir. Ən çox yerlərə fəth, fəth edilməsi onun dövrünə təsadüf edir. Xilafət olduğu dövrünə. Həmsinin müsəlmanlar üçün hicri tarixini ilk dəfə o təklif edib. Müsəlmanlar üçün beytul malı bir yerə yığmağı, yəni maliyyə nazirliyi o təklif edib və s. gözəl-gözəl işlər görür. Onun kəramətləri də olub. Və o kəramətləri də yenə də saysaq ona bir neçə xütbə sərf etməli olacaq. Onlardan yalnız birini deyəcəyim. Ömər radiyallahu anhu Mədinədə xütbə verərkən birdən qışqırıb deyir ki, Yə səriyyətul cəbələ Sahabələr təəccüblə buna baxır ki, bu nə danışır? Xütbə əsnasında bu nə sözdür dedi. Ey sariyə, dağa tərəf çəkil. Bunu başa düşmürlər. Ta o vaxta qədər ki, onun göndərdiyi qoşun geri qayıdır. Qoşunun başçısı Sariyə gəlir deyir ki, ey əmir əl-muminin, biz məqlub olurduq. Hamımız sənin səsini eşitdik ki, dağa tərəfə çəkilin, dağa tərəf çəkildik və qalib gəldik. Bu kəramət deyil. Allah subhanətə alə ona belə neçə-neçə kəramətlər verir. Və vəfat etdikdə çox gözəl bir hadisə baş verir. Ömər radiyallahu anh çağırır oğlunu, deyir ki, səni görməyim ki, xəlifə seçilənlərin arasında olasan. Xəlifə seçmək üçün də sahabələrdən birinə 6 nəfərin, 6 nəfərdən birinin seçilməsini təklif edir. Onların arasında Osman və Əli radiyallahu anh olur. Deyir ki, nə badə oğlumu ora yaxın buraxasınız. O altı nəfərdən birini seçin. Sonra yenə oğlunu çağırtırır, deyir ki, mən öləndən sonra gedərsən möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhın yanına və deyərsən ki, Ömər ibn-i Xattab səndən xayiş edir. Nə badə deyəsən ki, əmir əl-muminin səndən xayiş edir, yoxsa o, əmir əl-muminin adını eşidib itayət baxımından sənin dediyinlə razılaşar. O gün artıq mən əmir əl-muminin olmayacaqam. Artıq bir insan, adi bir insan olacaqam. Ölmüş bir insan. Deyərsən ki, Ömər ibn Xattab səndən xayiş edir ki, o yeri mənə verəsən. Ayşə radiyallahu anhə atasının yanında və ərinin yanında özü üçün bir yer saxlamışdı ki, orada dəfn edilsin Ömər ibn Xattab radiyallahu anh ona xayiş edir ki, o yeri ona versin. Orada o dəfn edilsin, Ayşə radiyallahu anh deyir ki, o yer ona qurbandır. Beləliklə, Ömər radiyallahu anhını bu dünyada kimlərlə bir yerdə olmuşdursa, ahirətdə də onlarla bir yerdədir. Allah s.ə.v bizi Peyğəmbərlərə, siddiqlərə və bu cür şəhidlərə, əməl salihlərə oxşarlardan etsin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisari al-muslimina min kulli zamb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim.